Ee, günlerden 3 Nisan 2016 yine bir pazar akşamı e, yeni bir zamanlar değişirken e, Bob Dylan'ın şarkılarıyla yarım yüzyıl e, programıyla karşınızdayız. Ben Altuğ Güzeldere. Mahir sıra sende. e, Mahir şu anda e, güven şeyde teknik te, üst, tamam. hayır stüdyoda bir teknik problemi çözdü ve geldi. İstersen sen merhabanı de. Merhaba. Peki, ben Güven Güzeldere merhaba. Ben uzaktan merhaba demiş olayım ben bu sefer. Evet, e, böyle e, canlı yayında rock and roll derlerdi. Biraz tatsız bir rock and roll girişi oldu. Az daha şey e, parçalarımıza ulaşamıyorduk. E, ama sanıyorum sorunu çözdük. Doğru mudur? Evet Selahattin de e, boncuk boncuk benim gibi aynı şekilde terlemiş durumda şu anda. E, yayına gecikmeli de olsa e, girdik. Arşivimize tekrar kavuştuk. E, beni konuşturmayın. <laughs> <laughs> Hoş bulduk. Merhaba. Evet. <laughs> Evet. Mahir sen de hoş geldin. İki haftadır yoktun. Ee, evet. Özlettin kendini. Evet. E, siz gayet güzel gerçi e, en keyifli Dylan albümlerinden bir tanesi olan Free Will'le girişi yaptınız. E, bayağı bir parçada çalındı. Bayağı dedim bizim standartlarımızda. Yani, yani dört parça mı beş parça mı ne çaldık şu ana kadar. <laughs> dört şarkı çalabilmişiz e, albümden. E, bizim standartlarımız için iki haftada bir albümden dört şarkı epey iyi. Evet aslında benim e, notlarıma göre e, albümün bir yüzünü çalmış vaziyetteyiz. E, altı şarkı. Yani Blowing in the Wind, Girl from the North Country, Masters of War, Down the Highway, Bob Dylan's Blues ve A Hard Rain's Gonna Fall. Güven, o, bu, bu parçaların son ikisi e, bir önceki programımızda vardı. Bu arada tabii e, araya radyomuzun destek haftaları da girdi. E, ama Son iki tanesini çalamamıştık. Onları şimdi bu akşam başlangıç parçası olarak yani playlistimizde vardı ama playlistimizi sarkıtarak e, eksik bırakmıştık. O yüzden o ikisiyle belki şimdi gireceğiz. Peki tamam yani ben aslında onları çaldık diye hatırlıyorum ama yanlış hatırlıyor olabilirim. Çalmışsak da bir daha çalarız. Evet. Ee, sorun yok. Ee, birimiz bir özet e, yapalım mı? Neredeyiz? Ne durumdayız? Ee, sene 1963. Günlerden e, 27 Mayıs. Evet isterseniz parçaya girelim şu üstümüzdeki <laughs> şey panik havasını biraz atalım sonra devam edelim. Ne dersin Güven abi sen de? Tamam bence çok iyi fikir. Pa parçamız halde... varsa süper. Evet. Var parçamız. Evet Bob Dylan's Blues'la programa başlıyoruz. Ee, sonrasında der, daha derli toplu bir şekilde devam etmek umuduyla. Tamam. Unlike most of the songs nowadays that are being written uptown in Tin Pan Alley, as most of the folk songs come from nowadays, this this is a song. This wasn't written up there. This is written somewhere down in the United States. Well, the Lone Ranger and Tonto, they're riding down the line, fixing everybody's troubles, everybody except mine. Someone must have told them that I was doing fine. all you five and ten cent women with nothing in your heads. I got a real gal I'm in love, and Lord, I love her till I'm dead. Go away from my door and my window too, right now. Lord, I ain't going down to no racetrack, see no sports car run. I don't have no sports car, and I don't even care to have one. I can walk any time around the block. Well, the wind keeps a blowing me up and down the street with my hat in my hand and my boots on my feet. Watch out so you don't step on me. Oh, Look at him, buddy. You want to be like me? Pull out your six shooter and rob every bank you can see. Tell the judge I said it was all right. Yeah. Evet programı açarkenki panimizi biraz da olsa üstümüzden e, attık parçalara ulaşamamanın verdiği paniği e, ama e, biraz çift dikiş gidiyor olabileceğimiz uyarısı geldi. Buna hiç e, şu aşamada girmeye gerek yok. Eğer öyleyse e, çaldığımız parçalar kötü parçalar değil. Herkesten e, eğer e, tekrar ediyorsak özür dileriz. Biz ama e, öyle hatırlamıyorduk. E, neyse o ayrı bir konu oraya döneriz. Çaldığımız dinlediğimiz parça Bob Dylan'dan Bob Dylan's Blues'du. Şimdi e, Free Will'in albümü e, 1960'ların e, sembol albümlerinden, ikonik albümlerinden bir tanesi olan Free Will'in albümünde tabii albümü çıkartan birçok parça var. işte, Blowing in the Wind'e dahil olmak üzere ama bunlardan belki de ee, en bilinenlerinden, en meşhurlarından bir tanesi bir sonra çalacağımız parça olan A Hard Rain's Gonna Fall. Sevgili program ortaklarım izin verirse burada biraz konteks bağlam konuşmak isterim. estağfurullah ne demek? Evet. E, her iki güzel dere kardeşten de e, icazet aldığıma göre başlayayım. Şimdi 1950'lerin sonuna gelindiğinde ABD işte o ABD'nin meşhur e, American High denilen işte e, veya işte altın elliler e, olarak tabir edilen e, en e, müreffeh döneminin aslında sonlarına geliyor. İşte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bütün dünya yıkılıp ABD yıkılmadığı için... E, bütün dünyayı kendi e, pazarı olarak kullanıp e, müthiş bir e, büyüme hamlesi içine giriyor ve bu refah dalgası yaklaşık bir 15 yıl kadar devam ediyor ama iktidarda da 50'lerin sonuna gelindiğinde ABD başkanı olarak eski general, e, Dünya Savaşı'nın meşhur generallerinden Eisenhower var. Ike diye biliniyor. daha böyle halk arasındaki işte şirin kısaltma <laughs> ismiyle. Hatta seçim kampanyasında We Like Ike falan gibi e, ilginç sloganlar kullanıyorlar. Eee... Ike e, epey silik bir e, imaj çiziyor. Yani Beyaz Saray'daki yıllarında gerçi sonrasında öyle değilmiş hani çıkıyor bayağı e, kaçın kurrası bir e, insanmış ama e, Beyaz Saray yıllarında epey e, silik bir imaj çiziyor. Çok konuşmuyor. İşte ben işte bir şeylerden e, olan bir tane habersiz e, işte ihtiyar başkanı oynuyor biraz. Ama e, son önemli konuşmasında yani işte seçimden sonraki artık e, görevi devretmeden önceki son konuşmasında e, military industrial komplekse vurgu yapıyor. Yani işte e, askeri sanayi kompleks e, ve işte ABD'de bu kompleksin çok önemli olduğuna, buna karşı durmanın e, her zamankinden daha önemli olduğunu e, söylüyor. Ve daha sonra çıkıyor ki... Karşı durmanın önemli olduğunu Karşı söylüyor. durmanın önemli olduğunu söylüyor. İlginçtir. Ee, e, Ike, Eisenhower e, bir cumhuriyetçi. E, yani aslında beklenil şey e, genel klişe bakışla Cumhuriyetçilerin bu military industrial komplekse yani askeri sanayi kompleksine daha fazla hizmet ettiği genelde düşünülür. Ama kendisinin iktidarda olduğu dönem boyunca e, askeri harcamaları e, devraldığı seviyede hemen hemen tutmayı başarıyor. 13 milyar dolar civarında o dönemin e, parasıyla tutmayı be, başarıyor. E, ama e, Kennedy yani e, demokratların adayı olan Kennedy aday oluyor işte kazanıyor. Ike'dan sonra görevi devralıyor e, ve birkaç yıl içinde e, 3'e 4'e katlanıyor askeri harcamaları ABD'nin. Ve işte bir sonra çalacağımız parça belki parçayı dinledikten sonra biraz daha üstünde konuşabiliriz. A Hard Rain's Gonna Fall da e, bu atılım ve bunun yarattığı dünya dengelerindeki e, getirdiği değişimle e, doğrudan alakalı bir parça. E, Soğuk Savaş tarihine <laughs> parçadan sonra döneriz ekleyeceği olan yoksa. E, yani tabii şunu unutmamak lazım. E, albümün yayınlanma tarihi 27 Mayıs 1963. Ee, burada Bob Dylan'ın 1960 27 Mayıs askeri darbesine bir gizli atıf yaptığı düşünülüyor ama <laughs> Bunu ilk defa duyuyorum ben. Ben de ilk defa aklıma geldi uydurdum şu anda. Ee, yok öyle bir şey ama hani içinde Masters of War filan olan bir albüm buyurun size tarihteki mini bir ironi olsun bu da. Evet şimdi e, parçaya e, kulak verelim veya tekrar kulak <laughs> verelim eğer o hatayı yaptıysak A e, Hard Day's Gonna Fall. Oh, where have you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of twelve misty mountains. I've walked and I crawled on six crooked highways. I've stepped in the middle of seven sad forests. I've been out in front of a dozen dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain. You're gonna fall. Oh, what did you see, my blue-eyed son? And what did you see, my darling young one? I saw a newborn baby with wild wolves all around it. I saw a highway diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. It's a room full of men with their hammers a bleeding. I saw a white ladder all covered with water. I saw 10,000 talkers whose tongues were all broken. I saw guns and sharp swords in the hands of young children. And it's hard, it's hard. It's hard, and it's hard, it's hard rain. They're gonna fall. What did you hear, my blue-eyed son? And what did you hear, my darling young one? heard the sound of a thunder that roared out a warning. I heard the roar of a wave that could drown the whole world. I heard 100 drummers whose hands were ablazing. I heard 10,000 whispering and nobody listening. I heard one person starve, I heard many people laughing. I heard the song of a poet who died in the gutter. I heard the sound of a clown who cried in the alley. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard are gonna fall. Oh, what did you meet, my blue eyed son? And who did you meet, my darling young one? I met a young child beside a dead pony. I met a white man who walked a black dog. I met a young woman whose body was burning. I met a young girl, she gave me a rainbow. I met one man who was wounded in love. I met another man who was wounded in hatred. And it's hard, it's hard, it's hard, it's hard, it's hard rains are gonna fall. And what'll you do now, my blue-eyed son? And what'll you do now, my darling young one? I'm a going back out for the rain starts a falling. I'll walk to the depths of the deepest dark forest Where the people are many and their hands are all empty where the pellets of poison are flooding their waters. Where the home in the valley meets the damp, dirty prison. And the executioner's face is always well hidden. Where hunger is ugly, where the souls are forgotten. Where black is the color, where none is the number. And I'll tell it and speak it and think it and breathe it. And reflect from the mountain so all souls can see it. And I'll stand on the ocean until I start sinking. And I'll know my song well before I start singing. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard, it's a hard rains are gonna fall. Bob Dylan'dan dinledik. A Hard Rain's A Gonna Fall. Zamanlar değişirken Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl programındasınız. Saatler İstanbul'da e, 21-24'ü gösteriyor. E, programı Mahir Ilgaz, e, Altı Güzeldere ve ben Güven Güzeldere birlikte yapıyoruz. Ben uzaklardan telefonla katılıyorum. E, genellikle olduğu gibi. The Freewheeling Bob Dylan albümünü çalmaya başlamıştık. Bu bu albümü çaldığımız üçüncü hafta araya destek e, haftası e, molaları da girdi. E, ikinci stüdyo albümü Bob Dylan'ın 1963 senesinde çıktı. E, Bob Dylan'ın bir tür troubadour ya da halk ozanı kimliğiyle e, kendini gösterdiği birinci albümünün ardından daha ziyade bir yurttaşlık e, hakları e, protestocu aktivist kimliğine bürünmeye başladığı ve kendi sesini e, gerçek anlamda bulmaya başladığı albümün içindeki en klasik şarkılardan bir tanesi. E, Hard Rain's A Gonna Fall e, tam soğuk savaş zamanını e, çok e, çarpıcı bir şekilde anlatıyor. Ben bu konuda biraz daha bir şeyler anlatsın diye sözü Mahir'e bırakacağım. Çünkü Mahir bu konuları bir hayli çalışmakta. Ama Mahir kulağımıza geldi ki sen e, bir takım başka insanlardan da ne bu ya Amerikan tarihi çalışıyorsun otur biraz kendi tarihini öğren filan gibi böyle e, hatta yolda filan e, bile e, çeşitli eleştiriler almaya başlamıştım. E, onu da bir parantez içinde not ediyoruz. Yani istiyorsan e, bunun hikayesini anlat. Bir de şunu diyeyim e, sözü sana bırakmadan parantez içinde e, Twitter hesabına ben e, e, bakmaya çalışıyordum. Bir dinleyicimiz ya iki dakika susun da biraz Bob Dylan şarkıları da dinleyelim diye bir e, mesaj atmış. Dolayısıyla her an bir azar işitebiliriz. Tedirginliği de içinde e, de bunları söylüyorum bir yandan ama e, biz tamam, o azarla, azarlara alışığız biz. E, o da doğru. Evet. evet e, ya burada tabii amacımız sadece Dylan parçası çalmak değil, e, Dylan üzerinden bir Amerikana e, programı bu. Onu e, vurgulayalım o dinleyicimiz için. E, e, istiyorsa tabii çeşitli e, streaming hizmetlerinden faydalanıp arka arkaya koyup bin tane parçayı dinleyebilir. E, bu arada e, evet A e, Hard Rain's Gonna Fall Soğuk Savaş dönemini tamamen e, içselleştiren o dönemin e, genel havasını tek bir parça içinde yansıtan e, bir şarkı. E, epey uzun işte hatta canlı kayıtlarda 10 dakikaya yakın falan icraları olan e, bir parça. Ve e, parça aslında sanıldığı gibi doğrudan e, Küba füze krizine e, atıfta bulunmuyor. E, çünkü Küba füze krizi parça yazılıktan sonra gerçekleşiyor. Yaklaşık bir ay sonra gerçekleşiyor. Küba füze krizi de nedir? Şudur. E, işte 1962 e, senesinde e, ABD ve Rusya'nın silahlanma, nükleer silahlanma özellikle e, üzerinden e, Küba'da ve hatta Türkiye'de kafa kafaya gelmesi. Çünkü e, bizim bunu bilme, bilmediğimiz bir şekilde ve belki 10 evet, yıllar sonra öğrendiğimiz, Aa, neymiş evet. diye öğrendiğimiz bir şekilde. Olay da şu e, Rusya e, ABD'nin e, taktiksel stratejik e, füze stoğuna karşı verebilmek için çünkü öyle bir e, kapasitesi o dönemde yok Rusya'nın Sovyetler Birliği'nin. E, Sovyetler e, yeni devrim yaşayan ve e, Castro e, iktidarına geçen Küba'ya e, nükleer başlıklı füzeler yerleştiriyor. E, ve bu işte ABD ile Sovyetler arasında e, böyle e, günler süren ve işte e, karşılıklı olarak ellerin dönem dönem neredeyse işte e, fırlat e, düğmesine yaklaştığı böyle basmak üzere hale geldiği bir krize dönüşüyor. Pazarlıkta şu e, sonunda şunda anlaşılıyor. E, ABD Türkiye'de konuşlu bulunan Jüpiter füze, Polaris miydi Jüpiter miydi hatırlamıyorum şimdi. füzelerini, nükleer başlıklı füzelerini eğer e, geri çekerse e, Sovyetler de Küba'daki füzelerini geri çekmeye anlaşıyor ve böylece dünya e, nükleer bir savaşa e, eşiğinden dönmüş oluyor. Belki de bir daha ve daha önce hiç yakınlaşmadığı kadar da yakınlaşmış oluyor nükleer savaşa. Hard Rain's Gonna Fall. Dönülmese Evet, dönülmese biz bu programı e, yapıyor olamayabilirdik. Çünkü hayatta olamayabilirdik filan neredeyse. Tabii. E, <laughs> yani e, özellikle Türkiye'de evet iki defa öyle. E, bu nük nükleer füzeler krizi olduğunda işte e, dünya ve Amerika 14 Ekim'de öğreniyor ki e, Ruslar çoktan bu e, füzeleri Küba'ya yerleştirmişler. Hem de e, füzeler Amerika'daki en stratejik hedeflere çoktan ayarlanmış vaziyette. E, derken işte 22 Ekim'de Başkan Kennedy bir bütün Amer Amerikan halkına bir konuşma yapıyor. İşte bu e, şey geri adım atmayacağız vesaire diye 28 Ekim'de e, diplomatik bir çözüm bulunuyor krize. Ondan önce Dave Van Ronk'un e, bahsettiği bir hatırası var. Bu e, Ekim'in sonlarına doğru artık dünya kesinlikle bitti çöktü hani patlayacağız diye bir gece Gaslight Cafe'de buluşuyorlar. Bob Dylan da var 4-5 arkadaş herkes böyle kimse birbirini dinlemiyordu diyor Dave Van Ronk. Herkes kendisi için çalıyordu, söylüyordu. Sabaha kadar çalıyorlar, söylüyorlar bunlar. Hani dünya bitti. Biz de son dünyadaki günümüzde işte bari çalalım, söyleyelim diye öyle bir şey de var. Dave Van Ronk'tan hatıra da var. Evet. E, bu arada bugün tabii artık birçok Bob Dylan parçası orijinal bağlamından e, uzak olduğu için e, Hard Rain Gonna Fall e, bir anlamdan da iklim hareketinin e, çok sık e, alıntıladığı e, bir parça haline geldi. Hatta The Hard Rain Project diye bir proje var. fotoğrafçı Mark Edwards'ın başlattığı ve bu proje kapsamında da işte dünyanın çeşitli yerlerinden iklim değişikliğini ve işte bunun yarattığı yoksulluğu e, vurgulayan fotoğrafların bir araya getirildiği bir web sitesi oluşturuluyor da böyle bir yan bilgi vermiş olalım parçaya ilişkin. Evet ne yapalım? Aslında parçayı o zaman arkada bırakmadan son bir şey daha söyleyeyim. Bu ne kadar şaşırtır sizi ve dinleyicilerimizi bilmiyorum. E, Hard Rain's Gonna Fall'un melodisi aslında bir e, İskoç-İngiliz e, 17. yüzyıl baladından alınmadır. E, baladın adı da e, hemen bakıyorum Lord Randall'dır. E, bu da işte Dylan'ın zaman zaman yaptığı gibi melodi ödünç alma olaylarından bir tanesidir. E, ama tabii e, şarkıyı olağanüstü sözlerle yeniden yazarak e, çok hakkını vermiş. Hakkını vermiştir. Evet, e, buraya tabii dönebiliriz. Yani parçayla devam edebiliriz ama bu konu üstünde daha konuşacağız. Çünkü bu Dylan'ın melodi alma meselesinde e, Free Will'in albümüne mahsus bir ilginçlik var. O da e, işte bu Lord Randall parçasını baz alan Hard Rain'de görüldüğü gibi e, İngiliz ezgilerinin ağırlığı. Onun da sebebini e, biraz sonra <laughs> mı versek ne yapalım? E, peki o zaman aslında bir sonraki şarkıyla e, devam edelim. Elinde e, Free Will'in Bob Dylan'ın e, 33'lük albümü olanların e, bildiği gibi e, albümün ilk e, e, yüzünde 6 parça vardı. Sonuncusu Hard Day's Gonna Fall. Biz onu tamamlamış olduk. E, şimdi plan öbür tarafını çeviriyoruz. E, eski analog düşkünü e, insanlar, dinleyenler olarak e, B yüzünün ilk parçası yani e, albümün aslında yedinci parçası e, bu parçadan da konuşacağız. Güzel bir cover da var ama isterseniz önce parçayı dinleyelim. Don't think twice, it's alright. Well, it ain't no use to sit and wonder why, baby. Even you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, baby. It'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm a traveling on. But don't think twice, it's alright. And it ain't no use in turning on your light, babe. The light I never knowed. And it ain't no use in turning on your light, babe. I'm on the dark side of the road. But I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. But we never did too much talking anyway. But don't think twice, it's alright. So it ain't no use in calling out my name, gal, like you never done before. And it ain't no use in calling out my name, gal. I can't hear you anymore. I'm a thinking and a wondering, walking down the road. I once loved a woman, a child, I am told. I give her my heart, but she wanted my soul. But don't think twice, it's alright. So long, honey, baby, where I'm bound, I can't tell. Goodbye is too good a word, baby, so I just say fairly well. I ain't a saying you treated me unkind. You could have done better, but I don't mind. You just kinda wasted my precious time. Don't think twice, it's alright. Don't Think Twice It's Alright yazılmış en e, içli aşk şarkılarından biri herhalde e, popüler müzik tarihinde. Yani çünkü e, sözel olarak diyor ki hani bak diyor gidiyorum e, bana işte hiç e, öyle çok amşam davranmadın e, çok kötü davranmadın daha iyisini yapabilirdin işte gidiyorum ben hani e, son bir e, elvedaya gerek yok mealinde sözleri var ama bir yandan da hani e, göz sürekli karşıdan bir şey gelecek mi orada. E, o yüzden <laughs> işte e, bütün aşk şarkıları gibi, e, iyi aşk şarkıları gibi böyle o ikiliyi o çok iyi vermiş. E, ve sanıyorum Bob Dylan'ın da en fazla coverlanan, en fazla yorumlanan e, parçalarından bir tanesi. Evet, parçanın... Evet, Buyur Söyle altı. 100 tane falan cover'ı var neredeyse. Onu söyleyecektim. Ee, sen buyur. E, parçanın arkasında tabii e, Bob Dylan'ın o dönemdeki e, kız arkadaşı Suzy Rotolo'ya karşı olan özlemi var. Çünkü e, Suzy Rotolo e, Bob Dylan'la beraber olduktan kısa bir süre sonra e, İtalya'ya Perugia Üniversitesi'nde dersler almaya doğru gidiyor ve 8 ay geri dönmüyor. Bu 8 ay boyunca e, Dylan'ın e, Suzi Rotoğlu'nun hasretinden fena olduğu, içlendiği, işte içip ağladığı filan gibi hatıralar e, Dave, Van Ronk ve işi tarafından e, dile getiriliyor tahminen. Onların tesislerinde oluyordu bu. Evet bu arada Suzy Rotolo hatta Dylan'dan ayrılsın diye e, annesi tarafından İtalya'ya işte bir dönem e, değişim programına yollandığı falan gibi söylentiler de var ortada. Çünkü ailesi Süzüratol'un hiç sevmiyormuş Dylan'ı. Çok böyle e, şey buluyorlarmış e, nedir e, henüz e, olgunlaşmamış buluyorlarmış. ee... <laughs> Başı bozuk. <laughs> evet biraz öyle olabilir. Suzy Rotola bu arada 17 yaşında Dylan'la birlikte olmaya başladığında çok genç. Ve daha o dönemden bayağı e, böyle işe e, kafasını koymuş bir aktivist. Ee, ve işte Dylan'ın e, o dönemde bir e, tabiri caizse böyle parmakla gösteren e, şarkılar yazmasına, işte toplumsal olaylarla ilgilenen şarkılar yazmasına da e, çok büyük önemi olduğu söyleniyor. Sizin de daha önceki programlarda söylediğiniz, dile getirdiğiniz gibi merak edenler de varsa hemen Twitter sayfamıza bakabilirler. Bugün programın duyurusunda kullandığımız görsel e, plan e, kapağında olan değil ama büyük ihtimalle aynı sırada e, çekilmiş olan Suzy Rotolo e, Bob Dylan'ın koluna girmiş New York'ta bir apartmanın kapısının önünde duruyorlar. Orada görmek mümkün e, zamanlar değişirken ya da Dylan alt açık radyo etiketiyle e, materyaller orada. Evet bu arada tabii e, işin gıybet tarafına girmişken biraz da devam edelim. <laughs> Suzy Ratolo e, uzatmalı bir ilişkisi oluyor e, Dylan'la. İşte e, İtalya'da olduğu dönemde bir İtalyan erkek arkadaşı oluyor falan. İşte Dylan bunu kıskandığı da söyleniyor. Don't Think Twice'ı işte biraz da bununla ilgili yazdığı da söyleniyor vesaire. Sonra dönüyor e, ABD'ye tekrar işte birlikte oluyorlar derken e, Bob Dylan aynı dönemde John Baez'le bir e, ilişki yaşamaya başlıyor. İşte bir aralarında büyük bir kavga oluyor. Hatta kavgaya Suzuratoğlu'nun kardeşi de karışıyor e, Karla. Böyle bağıra çağıra falan işte e, ve ayrılıyorlar en sonunda. E, işte Dylan'ın en kötü parçalarından bir tanesi de kariyerinde yazdığı <laughs> Ballad in Plain D isimli parça. Oraya daha sıra gelmedi ama geldiğinde maalesef bütün Dylan parçalarını çaldığımız için onu da çalacağız. Ama hakikaten gerçekten kötü bir parça. Ona da öyle aracılık etmiş yani birden fazla parçaya da ilham kaynağı olmuş Rotolo ailesi diyelim. Evet, öz, özlerken en güzel şarkılarından birisini yazmış. İş bittikten sonra çok da iyi bir performans olmamış demek ki. Evet, diye. magazin e, dergisi mi çıkarsak <laughs> diyorum ben de radyo programını bırakıp. Peki ama bu güzel parçanın epey e, iyi yorumları da var. Hatta Güven abi şimdi biz parçayı dinlerken ya biz bir yorum seçmiştik e, kendi aramızda ama Güven abi Elvis'ten mi dinlesek dedi. Elvis yorumu hakikaten şahanedir. Tavsiye ederiz ama bizim bu e, ileride de belki çalabiliriz dönüp ama bu program için seçtiğimiz yorum hakikaten e, sanıyorum hepimizin çok sevdiği bir e, sanatçı yine müzisyen e, John Martin'den e, ve çok nevi şahsına minhası bir yorum. Ee, ekleyeceğiniz bir şey var mı yoksa John Martin yorumuna kulak verelim mi şimdi? Ee, ben ben yorumdan sonra bir şeyler söyleyeyim. Tamam. It ain't no use to sit and wonder why, baby. ain't no use to sit and wonder why, baby. It just don't matter anyhow. When the rooster crows at the break of dawn, look out your window. I'll be gone. You're the reason that I'm traveling. it's alright. It ain't no use you calling out my name, girl, like you never done before. It ain't no use you calling out my name, girl. I just can't hear you anymore. I wish there was something that you might to make me change my mind and stay. We never did too much talking anyway. no use you turning on your light, baby. Cause I'm on the dark side of the road. Well, I ain't saying that you treated me unkind. You could have done better. I just don't mind. You just kinda wasted my precious time. Don't think twice, it's alright. I'm walking down my long, lonesome road, babe, where I'm bound. I can tell. Goodbye's too good a word, baby. a woman, a child I'm told. I gave her my heart, but she wanted my soul. Don't think twice, don't think twice, don't think twice, it's alright. John Martin'den dinledik. Don't Think Twice It's Alright. Uh, John Martin e, bir rock müzisyeni, folk, jazz ve blues e, da çalıyor. E, benim çok sevdiğim e, müzisyenlerdendir. 2009'da e, hayata veda ederek e, aramızdan ayrılmış oldu. belki damardan rock diye bir şey varsa işte İngiltere'nin o janrasının temsilcisi bana sorarsanız John Martin. E, bu da e, Bob Dylan'ın böyle bir John Martin e, cover'ı oldu. E, Mahir bahsetti. Bu e, Don't Think Twice It's Alright'ın e, cover'ları yaklaşık bir 100 tane filan ve çok değişik e, müzikal e, e, biçimlerden e, insanları e, cezbetmiş. Yani işte böyle e, country <coughs> türü Dolly Parton gibi insanlar da, folkçu Arlo Guthrie gibileri de, e, rockçılar da, bluescular da, işte John Baez de ama e, Johnny Cash de filan bunların arasında e, Elvis Presley de var ve programın biraz da bu Amerikana olması e, sebebiyle e, bir Amerika hikayesini de bir yandan anlatıyor olması sebebiyle bir Elvis Presley yorumunu e, özellikle bence Elvis Presley'in yorumları bu şarkı için e, öne çıkıyor. Çalalım diye düşündük. E, var mı Mahir altı sizin e, eklemek istediğiniz bir şey? Valla biz ileride çalarız demiştik ama e, radyonun kapısına dayanan e, kitlelere, güruha karşı koyamadık sanıyorum. E, <laughs> on binler dışarıda Elvis yorumunu zaten istiyorlar parçanın. Dolayısıyla çalmaktan başka yapabileceğimiz bir şey yok şu aşamada. O zaman Elvis Presley'den dinleyelim. Don't think twice, it's alright. Don't think twice, it's alright. I'm headed down that long, lonesome road, girl, where I'm bound. I can't tell Goodbye's too good a word, girl. I just say fairly well. I ain't saying you treated me unkind. Could have done better, but I, I don't mind. You just sort of wasted my precious time. Ooh, don't think twice, it's alright. Take it on. why, girl, it don't matter anyhow. Ain't no use sitting one say fairly I ain't saying you treated me unkind. You could have done better, but I, uh, I don't mind it. treated me unkind. You could have done better, but uh, I don't mind. You just sort of wasted my favorite time. Ooh, don't wait twice. Elvis'ten dinledik, Kral'dan dinledik. E, Don't Think Twice, It's Alright. Dylan'ın e, ilk gençlik yıllarında büyük bir Elvis hayranı olmasına hareketle burada daire kapandı. Ee, çok da ilginç bir yorumdu. Korkunç bir yorumdu bana <laughs> Dinlemek lazım yani, tabii. Ki, ki, ki, kimileri için e, güneyli hillbillerin kralı, kimileri içinse sadece kral ee, Elvis'ten yok kesinlikle ilginç bir yorumdu. Evet ilginç belki doğru kelime e, dinlediğimiz parça için. Ben neden korkunç diyorum çünkü hani e, parçanın belli bir ağırlığı var. Yani işte biraz sözler liseli aşık tadında olsa bile yani hoş bir aşk şarkısı. Şimdi Elvis'in yorumu öyle bir yorum ki yani hop bir hop bir insanın kalkıp böyle dans edesi göbek atası geliyor o bakımdan. E, olduramadım ama en azından şu anda 40 e, bin kişi falan dışarıda değil. Barış içine dağıldı evet, herkes. Bir de Mahir işte Amerika biraz da böyle bir yer Amerikan'a e, uymuş oldu. Öyle öyle düşünelim. Tabii canım. Yani Türkiye'de çok farklı değil o bakımdan. <laughs> İçerik ve e, şey arasında nedir mecra arasında Form ciddi arasında, sıkıntılar evet. oluyor. Evet e, iyi oldu ama Don't Think Twice'ı böyle üçlü üçlü gittik. E, şimdi programın da sonuna geldik. Biraz geç başlamamızdan e, hareketle teknik arızadan dolayı Selahattin bize tabiri caizse kıyak yapıyor biraz uzatıyor. E, o yüzden bir parça daha çalacak zamanımız olacak. E, ama işte programın temposu içinde ben tamamen kendimi kaybettim. O parçayla ilgili şeyi e, işte bilgi vermeyi, <laughs> sunmayı falan her şeyi size bırakayım. Çünkü hakikaten ne, neredeydi playlist parçayı bulabilecek miyiz derken e, çıkıp böyle biraz uzanmayı düşünüyorum şöyle radyonun önüne gene. <laughs> o, o kadar da değil canım. Olsun. Ben albümle ilgili bir iki genel bilgi vermek istiyorum. Bu albüm Bob Dylan'ın bundan önce yaptığı kendi adını taşıyan Bob Dylan albümü, ilk albümü. E, hatırlayacaktır belki dinleyicilerimiz. E, Kolombiya plaklarından yayınlanmıştı ve sadece bir yıl bittiği zaman 5000 sattığı için e, artık bu arkadaşlar ilişkiyi keselim diyordu çoğunluk. Fakat albümün prodüktörü John Hammond bunu engellemişti. E, ikinci albümde, bu albümde Bob Dylan aslında çok daha iyi bir e, satış grafiği çizer. Ve de e, hemen daha albüm yayınlandıktan sonraki ilk dört haftalık zamanda 10 bin e, satışını e, aşar. İşte e, Amerika'daki 1963 Billboard listelerinde e, 20. sıraya yükselir 64 yılında İngiltere'de bir, bir numaraya kadar yükselir albüm. Ee, e, e, albüm aslında e, Bob Dylan'ın müzikal hayatı içinde, kar, müzik kariyeri içinde tabii ki çok önemli bir dönüşü gösteriyor. Bir yandan e, parçaların müzikalitesine baktığımız zaman bir önceki albümle o kadar da ko- kopmamış olduğunu, onun devamı olduğunu görüyoruz. Bu albümün içinde işte blues parçaları var, country'ler var. D- daha önceki e, müzikal e, şeyinden, sedasından mı diyorduk sound dememek için e, aslında böyle tamamen ipleri koparmış durumda değil. Fakat kendisi yazmaya başlayınca Bob Dylan'ın özellikle şarkı sözlerini asıl, asıl büyük fark orada olmuş gibi geliyor bana. Yoksa e, müzikal açıdan birinci ve ikinci albümün dinlediğimiz zaman böyle tamamen bambaşka bir yere gitmemiş de içerik Tek, teknik açısından. var. Ee, yani tarz olarak olmasa da teknik gelişim tabii gitar çalması falan adamı çok gelişmiş iki albüm arasında e, hissediliyor. Evet. Ee, ama tarz olarak korumuş. İlk, ilk albüm bir de ilk albüm e, endişelerini ve acemiliklerini de yansıtır. Böyle şey Gaslight'te çaldığımız hani e, olağan bir akşamın kaydı e, albüm kaydından çok daha iyiydi. Çok daha olgundu. Belli ki ilk albümünün ger gerilimi içinde bir e, böyle bir sıkıntı vardı ortada. E, evet son şarkımızı çalarak e, çıkalım isterseniz. Böylece çok da gecikmemiş olalım Selahattin'in yaptığı kıya e, suistimal etmeden. Bu arada altı sound dememeyi becerdi. E, İhsan Bilgin Hoca destek haftasında programa e, açık radyoya bağlanıp hepimize küçük bir ayar verdi. E, pek ne dediğinizi bilmiyorsunuz. Sound diyorsunuz sanki bir şey demiş gibi oluyorsunuz. Diye böyle yapıyorsunuz filan diye haklı da aslında. E, başka bir e, terimle bunu karşılamamız e, lazım. E, ben de e, birkaç kere sound demişliğim vardır tahmin ediyorum. E, onların hepsini geri almış olayım. Bir daha yapmamaya söz vermiş olayım buradan. E, bir şeyden galiba bahsetmedik. Bu Freewheeling albümünün e, ilk e, kopyasıyla onun ardından bahsedilen kopyalar arasında bir fark var. Dört tane şarkıyı Kolombiya. Özellikle e, bahsetmedik e, orada. E, tamam değiştiriyor. Sürprizli. Bundan, e, ileride bahsedelim. Şimdi çalacağımız e, parça B yüzünün e, ikinci parçası. E, planda sekizinci parçası. Ben ama çıkmadan önce e, zamanlar değişirken .tumblr.com e, e, isimli adresli bir blogumuz olduğunu ve e, Dylan Altı Açık ya da Zamanlar Değişirken etiketiyle bulabileceğiniz e, ve çeşitli materyalleri paylaştığımız bir Twitter hesabımız olduğunu e, bir kez daha hatırlatayım. Teknik masada bize yardımcı olan e, ve aslında bugün e, böyle çok acil bir durumların içinden bizi kurtaran Selahattin Çolak'a teşekkür ediyoruz. Bu haftaki destekçimiz Zafer Polat. Kendisine de teşekkür ederiz. Ee, ben son şarkının anonsunu size bırakarak e, herkese iyi bir hafta dileğiyle e, hoşçakalın diyorum. Evet, Bob Dylan's Dream isimli parçayla çıkıyoruz. Hoşçakalın. While riding on a train going west I fell asleep for to take my rest I dreamed a dream that made me sad concerning myself and the first few friends I had. With half damp eyes, I stared to the room Well, my friends and I spent many an afternoon. Well, we together with many a storm. Laughing and singing till the early hours of the morn. Now the old wooden stove our hats was hung. Our words was told, our songs was sung. Well, long for nothing and we're satisfied. Joking and talking about the world outside. with hungry hearts through the heat and cold. We never much thought we could get very old. We thought we could sit forever in fun. And our chances really was a million to one. easy it was to tell black from white. It was all that easy to tell wrong from right. And our choices, there was few, so the thought never hit. At the one road we traveled, we'd have a shatter or split. How many a year has passed and gone? And a gamble has been lost and won. And many a road taken by many a first friend. And each one I've never seen again. I wish, I wish, I wish in vain that we could sit simply in that room again. Ten thousand dollars at the drop of a hat. I'd give it all gladly. If our lives could be like that. Zamanlar değişirken Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl. There must be some way out of here. Say the joker to the theme.